doluan laguntzea da iletxeetako langileen egin beharra, baina gero tamaizago pertsonak baino obiektu bezala kontsideratuak direla salatzen dute. Fite lan egin behar, errentagarritasuna, irabazi gehiago, zenbakiak, hori da langileek salatzen dutena. Log zamora komertziala da baionako iletxean, jasaiten duen presioa eta bere lankideena ere salatzen ditu. Euh, ils ont des journées avec des horaires pas possibles, avec des déplacements euh, qui euh, sont hors principe. Donc effectivement, là, tout le monde est très fatigué. Et depuis 2006, il n'y a pas eu de grève. Et aujourd'hui, on est tous mobilisés. Langile kopurua apaldu eta tresneria desberdinekin ordezkatzen dituztela ere salatu dute. Cécile Martin, de izenean. Il faut savoir qu'à Biarritz, par exemple, on a remplacé une hôtesse de funérum par des digicodes. Donc euh, voilà, on a un milieu où malheureusement l'humain, qui est pourtant le centre de notre travail, euh, aussi euh, disparaît. Donc c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Et euh, ça comprend aussi donc tout le personnel encadrant. Ez dira, zuzendaritzaren gandik, entzunak sentitzen. Philippe Etxeto, CGTko ordezkaria. Ils ont voulu rien entendre. De toute façon, ils, j'essaie même pas de comprendre. Euh, de toute façon, c'est l'argent et le reste, euh, si tu une hôtesse en moins, ça fait de l'argent pour eux. Et les familles en pâtissent et ça, ils n'en ont rien à faire. 2006-tik ez grebarik egin iletxeetako langileek.